беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар перадачы Сергей Дубавец. Друскенікі ў лютым. Інтрыга сённяшняй перадачы ў тым, што друскенікі гэта летні курорт а яшчэ ў тым што гэтае чыста літоўскае мястэчка на мяжы з беларусей да беларусій ніякага дачынення не мае Вось жа ўсё гэта больш-менш няпраўда кажуць яшчэ перад вайною ў саміх друскеніках жыла толькі адна літоўская сям'я не ўсё ясна і з назваю мястэчка яшчэ і сёння ў нас яго часцяком называюць друзгенікі нашы сучаснікі прыгадваюць, што яшчэ ў 60-тые гады два стагоддзя сюды прыходзіў цягнік з блізкае горадні, на якім былі табліцы па-беларуску, гродна друзгенікі. Дык можа, друзгенікі гэта якраз па-беларуску або па-гэбрайску. З усіх мясцовых культураў габрэі аказаліся другімі пасля беларусаў паводле трываласці забыцця далей у гэтым рэйтынгу палякі і расейцы беларусы тут як і ў вільні паводле колькасці трымаюць сваё ганаровае чацвертае месца праўда разгледзець іх амаль немагчыма тутэйшыя юрась і пятрусь міжсобку гавораць па-літоўску і ветліва называюць адзін аднаго юргіс і пятрас на агул жа літуанізацыя ў друскеніках праведзеная ўзорна ёсць так бы мовіць чаму павучыцца у Але ёсць што ўспомніць і з колішніх беларускіх традыцыяў. І не толькі колішніх мясцовы санаторый Беларусь, які належыць Рэспубліцы Беларусі, ці не найбуйнейшае і найжывейшае ў цяперашніх друскеніках прадпрыемства. Толькі па-беларуску там умеюць усяго некалькі чалавек, як злічыць на пальцах. Пра ўсё гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме, а яшчэ пра канцэптуальнае пра засваенне чужога і насаджэнне свайго пра нацыяналізм і мультыкультуралізм пра два супярэчныя прынцыпы арганізацыі культурныя прасторы мы разглядаем друскенікі праз атвор вострыя брамы острая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар перадачы Сергей Дубавец. У друскеніках зімою не пакідае адчуванне, што мястэчка стаіць на моры гэта прысутнасць нечага вялікага неахопнага касмічнага Мачыма гэта сосны бясконцае мора хвояў паміж якіх пракідаюцца будынкі некалькі вулак возера і ўжо зусім сталы нёман у стромых лясістых берагах у першае славутае імя маленькіх друскенікаў мікалоюс Кастанціна з Чурлёніс або Чурлянь, як называла яго наша ніва пачатку мінулага стагоддзя, паведамляючы пра выставу ягонага жывапісу ў вільні. Чамусьці пашыранае памылковае ўяўленне быццам друскенікі радзіма Чурлёніса. Напэўна, таму, што ён тут самая культавая постаць, ёсць цэлы музейны комплекс Чурлёніса насамрэч нарадзіўся будучы мастак і кампазітар у варэне а ў друскеніках жыў у сям'і свайго бацькі касцельнага арганіста ёсць і іншая постаць якая тут мусіла б стаць культавай некалі ў спадзеве пераадолець хваробу на тутэйшыя мінеральныя воды падаўся ян чачот На жаль, ані воды, ані хвоі яму ўжо не дапамаглі не дажыўшы да паўвеку, Янчачот памёр тут у жніўні 1847 году і пахаваны на могілках у прадмесці ротніца палітоўску ратніча. І сёння на прыгожым узгорку панад выгінам рэчкі ратнічанкі стаіць помнік з эпітафіяй па-польску. Прозвішча Чэчот напісанае з дзюма Т на канцы. як усё ж няпроста іншы раз здабываць старую беларушчыну з-пад наслаення ў іншых культураў. Ігар Лучанок нядаўна ў тэлебачанні сказаў, што Міхал Кляафас агінскі польскі кампазітар. Нібы кропку паставіў, бо на слых паспалітага беларуса гэта значыць чужы. Дасведчаны даследнік гісторыі культуры ведае, што сам агінскі ніколі б не назваў сябе так але разбурыць стэрэатыпы нашмат цяжэй, чым іх ствараць адной фразай. І чачот беларуска-польскі або польска-беларускі, як у нас пішуць паэты навуковец, ніколі б не назваў сябе так. На тое ёсць і ўскосныя і простыя доказы. Вось у лісце са ссылкі ў 1825 годзе чачот піша сябрам. Цяпер ранбургская лінія можна сказаць запруджаная палякамі. Так нас называюць тут і за такіх прымаюць. Даследчык творчасці чачота касту сцвірка піша пра незапатрабаванасць гэтае постаці польскай культурай. Беларускай жа толькі трэба будзе зацікавіцца гэтай постацей і гэтым творчым даробкам пастаўлены яшчэ ў студэнцкія гады ў віленскім універсітэце на адну лінію са сваім сябрам адамам мецкевічам чашот праз усё жыццё імкнуўся зразумець чаму ён проста кажучы не настолькі вялікі творца але рухала ім не зайздрасць або гэтае самае жаданне стаць вялікім а шуканне ў сабе свае праўдзівыя рэалізацыі седзячы ў ссылцы ў башкіры ён перакладаў вашынгтона ірвинга факт, які не можа не здзіўляць. Амерыканскі пісьменнік быў сучаснікам чачота, які без інтэрнэту атрымліваў нейкім чынам усе самыя свежыя навінкі з літаратурнага свету. Не варта думаць, што ссылка праходзіла ў нейкіх цяплічных спрыяльных умовах. Вось вытрымка з ліста Усе мы здоровы, мы не на лепшай ад няволі свабодзе. Мы блукаем далёка ў пастэпах, прыносячы адтуль у душы дадому такую ж, як стэпы, аднастайнасць, панурасць і млоснасць. Наш дом маленькая хатка, зробленая яшчэ пры жыцці пустэльніка магіла. У гэтай дзіравай і недагледжанай хованцы часам быў такі жахлівы холад, што я змушаны быў сядзець тут адзеты, як у павозцы кажуху паліто цёплых ботах рукавіцах і шапцы я так замярзаў колькі разоў што не ведаю як яшчэ не захварэў калі б не ўнутранае цяпло можна было б ператварыцца у лёд у для літаратуразнаўцаў Ян Чачот не стаў настолькі ж геніяльным паэтам, як ягоны сябра Мецкевіч. Чытаючы чачотавы лісты, разумееш, што ён у сваёй ацэнцы ўласнага паэтычнага даробку быў яшчэ больш жорсткім крытыкам. Але ён не пераставаў шукаць сябе і знайшоў некалькі зборнікаў беларускіх народных песень адабраных і складзеных з найвялікшай любоўю да матэрыялу ды з няменшай рэдактарскай патрабавальнасцю вось што стала ягоным сапраўдным вялікім плёнам праз амаль 200 гадоў прызнаюся тыя песні выглядаюць нашмат больш глыбокімі гарманічнымі і жывымі чым творы аўтарскія якія патрабуюць ад чытача схільнасці да архівізму а тое народнае як праменіла спрадвечную беларускую волю і долю гэтак сама робіць тое і цяпер словом знаць чачота усе павінны стоячы над ягонай заснежанай магілай у друскеніках я згадваю нядаўна вычытаныя звесткі памёр ян чачот на вачох у юзафа крашэўскага ягоныя апошнія дні найбольш падрабязна апісаў нядаўна адшуканы намі ў вострай браме беларускі пісьменнік Васіль фон роткерх але гэты сюжэт яшчэ патрабуе развіцця на помніку чачоту верш антона адынца які па-беларуску перакладаў Масім танк і які друкаваўся ў кнізе адама мальдзіса падарожжа ў 19 стагоддзя у менску выдадзеная кніга твораў чачота і некалькі кніг пра яго у так мы ўсе пакрысе расчышчаем гэтую фрэску з-пад напластаванняў часу і пылу. Музыка прадмесці ротніца на могілках дзе пахаваны ян чачот ёсць яшчэ і нядаўні літоўскі помнік дэпартаваным пры сталіне землякам названыя ўсе пайменна уявіць сабе такі помнік дзе-небудзь у беларускай вёсцы я не магу хоць гісторыя ў нас адна і тая Я думаю таму што людзі па-рознаму ставяцца адзін да аднаго часам сварацца часам усёй вёскай кагосьці не любяць тое самае што ў нас што у літоўцаў але па выніках яны ўсё ж трымаюцца ў свеце неяк інакш яны сваіх помняць кожнага і благога і добрага тут ужо не істотна хто які чаму так Урэшце раблю выснову што яны у адрозненне ад нас даражаць сваёй папуляцыі пачуццё вельмі мала знаёмае беларусам нават у адраджэнскай прапагандзе заклік да беларусаў даражыць сваімі калі гучыць дык недзе напрыканцы спісу адкуль жа гэта бярэцца такая воля дапускаю яна паходзіць ад таго што у літоўцаў як нацыі няма сваякоў ці то гэтак склалася аб'ектыўна ці яны самі сабе так вырашылі але няма ў іх ані старэйшых ані малодшых ані проста братоў і сясцёрку прыбалтыйская абойма насамрэч чыста палітычная гульня. Літоўцы часцяком недалюбваюцца з латышамі, як дарэчы, з палякамі і з расейцамі. Найлепшае паразуменне яны знаходзяць з намі. Але яны балты, у іх моцна адрозная мова, у іх, як той казаў хутаранская сведамасць і вялізная воля да жыцця. А мы нібыта славяне, наша мова падобная з расійскай. Мы ўвогуле з братнюю руссію і наша нацыянальная воля ледзьве падае прыкметы жыцця. Наяўнасць сваякоў, магутнейшых і багацейшых згадзіцеся расслабляе. Гэта як спакуса ў нейкіх справах паспадзявацца на старэйшага брата, не ўзяць адказнасць на сябе. Вось жа літоўцы сабе такой магчымасці не далі. літоўскае засваенне друскенікаў паводле мадэлі такое самае як і засваенне вільні толькі ў маленькім мястэчку гэта даецца прасцей і хутчэй гісторыя паселішча пачынаецца з двароў спачатку адзін двор пасля два двары 5 двароў усе жыхары вядомыя пайменна паўтараста гадоў таму дакладна 164 гады назад на тутэйшых мінеральных водах засноўваецца курорт а ўласна літуанізацыя пачынаецца толькі пасля мінулай вайны. Нібы з аднаго каліва цэлае поле тут з аднаго чалавека паўставала цэлая нацыя. У храналогіі найважнейшых падзеяў з гісторыі мястэчка першы ўласна літовец сустракаецца пад 1903 годам. Менавіта тады тут нараджаецца Дамінік Вішчынес, а ў 1912 ягоны брат Пятрас з іх усё і пачалося хоць усяго тады ў друскеніках было каля трох тысячаў жыхароў у 43м за немцамі пятрас скончыць віленскі універсітэт а ўжо ў 44тым за саветамі стане стваральнікам і дырэктарам першай тут літоўскай прагімназіі ягоны малодшы брат з 41 -го году будзе забяспечваць падтрымку з-за мяжы у амерыцы ён узначаліць радыёстанцыю звон свабоды так выглядае завязка у першая школа першая бібліятэка першая літоўская служба ў касцёле першая нелегальная антысавецкая арганізацыя першае свята літоўскай песні яшчэ крыху і кола пачне круціцца само можна сабе ўявіць як няпроста было пачынаць але ўсе тыя кроў поты слёзы не ідуць ні ў якое параўнанне з вынікам і яшчэ што важна літоўцы рабілі сваю справу вельмі творча наўкола будаваліся і адкрываліся ўсё новыя санаторыі ды дамы адпачынку а ў мясцовых актывістаў нараджаліся дзеткі хлопчыкаў прыдумалі называць вітаўтасамі у гонар вялікага князя і вось сёння ў друскеніках жывуць 300 вітаўтасоў уявіце сабе чаго вартая спаянасць і воля гэтага клубу за часамі незалежнасці у цэнтры мястэчка з'явіўся і помнік самому князю дарэчы пра тых вітаў тасоў самі літоўцы літуанізацыю называюць гарманізацыяй імёнам і прозвішчам надаецца вялікая ўвага бо гэта вобраз нацыі і ўрэшце ўсёй краіны у немагчыма сярод сведамых літоўцаў уявіць сабе якога-небудзь Іванова ці Пятрова або нават Івановаса з пятровасам. Гэткія прозвішчы не згарманізаваныя. Затое літоўца па прозвішчу адразу відаць, дзе б у свеце ён не апынуўся. Згадайце тую зорку маскоўскай эстрады арбакайте. З'явіся там беларуска Дарафеева, мы яе проста не адрознім як сваю журналіст беларускага радыё Йонас Лаўрынавічус ніколі і ў галаве не меў змяніцца на Івана Лаўрыновича. Затое шмат якія беларусы Іваны Лаўрыновічы, якія жывуць у літве, ахвотна перапісаліся на лаўрынавічусаў. Такім чынам махавік запрацаваў на поўную моц і ўжо не патрабуе такіх неверагодных высілкаў і фантазій, як тое было на пачатку друскенікі ў лютым пуставатыя. Не столькі таму, што зіма. Цяпер ужо і ўлетку тут няма тых шумных натоўпаў з усяго саюзу і многія санаторыі стаяць зачыненыя. Але няма тут і запусення. Як любяць казаць нашы людзі у літоўцаў культура. Вось жа гэты сапраўды вышэйшы бытавы стандарт галоўны інструмент літуанізацыі, не гвалтоўны і паспяховы быць літоўцам і гаварыць па-літоўску найперш прэстыжна а пасля ўжо выгадна Праўда правілы гульні усталяваныя ад пачатку жалезныя і перагляду не падлягаюць адна дзяржава і адна мова ніхто не спрачаецца а чаго спрачацца з літоўскай хутчэй знойдзеш добрую працу за якую будзеш атрымліваць столькі што назад у рассею ніколі не захочаш няма сэнсу у з добрым заробкам тут набудзеш усё, што табе трэба, як кажуць у асартыменце. Каб сапраўды не хацець назад у ССР ці ў якое СНГ, жыхарам літвы дастаткова наглядныя ілюстрацыі суседняй РБ з яе заробкамі, крамамі і няяснай будучыняй ці ж надаюцца літоўскія методыкі да беларускай сітуацыі. Гэта загадка, якую трэба разгадаць. Прыкладам, можна як літоўцы ставіцца да тутэйшых традыцыяў выбіральна, а можна мультыкультурна. Два падыходы супярэчаць адзін аднаму. Калі маеш на мэце ўзгадаванне нацыі, мусіш разумець, што маладая нацыя заўсёды імкнецца да экспансіі. Менавіта так выяўляецца яе воля і інтарэс да жыцця літоўцы працягваюць актыўна засвойваць віленшчыну і клайпецкі край імкнуцца ўдзельнічаць у пытанні калининграда некаторыя залучаюць ва ўласна літоўскія землі цяперашнюю Беларусь аж да маладэчна дзеля чаго ім гэта ўсё трэба каб захоўваць малады жыццёвы імпэт найперш у самой літве бадзёрасць духу прагу пазнання і тварэння по гэта як бы беларусы актыўна дыскутавалі пытанні вільні дзвінска смаленска беластока чарнігава не дзеля таго нават каб гэта ўсё адваяваць а дзеля таго каб жывой нацыянальнай творчасцю напоўніўся сённяшні менск другі падыход мультыкультуралізм беларусы ў літве спрадвеку жывуць у суплёце розных традыцыяў польскай габрэйскай татарскай літоўскай расійскай у нам як жыхарам краю цікавая ўся культура гэтага краю узаемапранікненні з іншымі не толькі не шкодзяць але спрыяюць бо гаворка не ідзе пра чысціню нацыянальную адасобленасць а пра ўзвышэнне культуры усяго гэта міжнацыянальнага котла тады мы не можам гаварыць пра кроў якая цячэ ў нашых жылах адразу прызнаючы што яна мяшаная тут дарэчы будзе класычны прыклад трох родных братоў івановскіх, якія прызнаваліся кожны да іншай нацыі: беларус, літовец і паляк. Як мультыкультуралісты мы цікавыя свету, як нацыяналісты цікавыя найперш сабе і служым нацыянальнаму ўзгадаванню. Напэўна, добра, калі ў межах аднае нацыі ёсць прадстаўнікі абедзвюх плыняў. Беларусы пераважна мультыкультуралісты міжволі падумаеш ці не ў гэтым перакосе наша нацыянальная слабасць і знешняя безаблічнасць. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. аўтар перадачы Сергей дубавец верасня 1939 году дружкенікі ўвайшлі ў склад парэцкага району бСр дзе знаходзіліся амаль 14 месяцаў. Маладаследаваная гісторыя. Ці была тут створаная беларуская школа, ці выходзіла беларуская газета, ці заснавалася якое таварыства невядома. Вядома, што менавіта ў гэтую пару быў адкрыты санаторый Беларусь для супрацоўнікаў акадэміі навук. У 52 быў адкрыты яшчэ адзін санаторый для дзяцей беларускіх чыгуначнікаў пралеска. Але да сёння праіснаваў той першы Беларусь. Мая маці прыгадывала, як пасля вайны курортнікам тут не раілі гуляць блізка каля Нёмана, бо з процілеглага боку ракі пастрэльвалі лясныя браты. Цяпер, дарэчы, іхная стаянка ў лесе ператвораная ў мемарыял. Згаданыя ўсе пайменна. У сённяшняй перадачы я не назваў ніводнага беларускага чалавека ў сённяшніх друскеніках але яны ёсць і сапраўдныя падвіжнікі беларушчыны сярод іх ёсць ёсць суполкі і нават дзіцячы хор Праўда пра школу гавораць хутчэй як пра тое што становіцца ўсё менш рэальным беларусы як і расейцы і палякі ходзяць тут у расейскую школу і ўжо тая на мяжы закрыцця юрась і пятрусь ахватней адгукаюцца на юргіса і пятраса санаторый Беларусь, які быў прадметам міждзяржаўных спрэчак за шушкевічам і кебічам, як праблема ўжо нікога не цікавіць. Высвятляць ісціну ў архівах стала нямодна. Беларускія архівы цяпер запатрабаваныя уладамі дзеля кампрамату, а не дзеля ісціны. Хіба таварыства беларускай мовы часам нагадвае пра друскенікі. А ў цэлым справа завіслая да лепшых часоў колішнія шумныя друскенікі у якіх летняй парой перабывала столькі беларускага народу сёння сустрэлі нас у лютым метафора падобная на метамарфозу усё перамянілася літва беларусь мы з вами дакладней усё перамяняецца усё незавершанае апусцелы заснежаны курорт таксама напружана думае як вярнуць сабе былую сваю славу і тыя шумныя натоўпы на аматараў лекавых гразяў мінеральнай вады і хваёвага паветра. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю.